metamorfosia izeneko diska izango dugu izpide. Pantzis Bidaj eta Alexis eh, Tejen kantari eta musikariak elkarlanean, atera berri baitute, berriki, zetateka disketxearekin, beraien lana. Honen inguruan mintzatuko gara, proiektu berri honen inguruan, izan ere iragan ostegunean, Bayonak Euskal Museoan, Joz Hoirekin emanaldi bat baitzuten eskeni balea obraren inguruan. Eta pantxiz bidajek eh, kontatu digunaz, balea, liburu hori aitzaki bat da. Gure proiektua da bikote bat, musika bikote bat. bihurtu dena guai, uh, eh, eh, mamia gure ekaia liburu hori izan denez, uh, eh, joz hor da gurekin irakurtzen, eta minan helburua da musika bikote bat egitea eta proposatzea, kontzertuak egitea. Batantxiz, bidajekin izan dako elkarrizketa, entzunal izango duzue, gako eman kezunean. Ongi etorri. astapen, astapenean zen ez ginaki eladi zerk egiten zuen umanoa zerk egiten zuen zerk egiten zuena berea. berea. Bagarko urratalean, Pantsiz Bidaje eta Alexis Tehen kantari eta musikariak elkarlanean atera duten diska izango dugu izpide ZTK disketxearekin, plazaratu duten metamorfosia izeneko lanaz mintzatuko gara hain zuzen ere. Izan ere, Jos Hoik eh, idatziriko balea poema liburua oinarri hartuta eta zehazki Luizien Etxezarretaren eskutik Euskarara itzuliak izan diren testuak musikara ekarriz, atera dute beraien usta. Pantsiz Luis eh, mintzatu gara eta berak errandigunaz improvisaketatik ateratako lan bat da ere. Bai gehien bat improvisaketatik, eh? ja nik uh, uh, gira Alexi eta ni aur, uh, nik saltegi bat badut, bat tetorri da gaznak eta eta, eta hor haipatu da musikaria naiz, eta bon, haman komunean lagunak eta haitxaiak ere baginituen, eta Eta, oh, egon batez zerbait egin beharko dugu, eta baietz, eta eta mintzatzean nola gandit, eh, eta hene lagunak bai, publikatu du maiatzekin, e, eh, e, eh, liburu bat, hitzulia, eta ah, behala, eta hola proposatu diot, ikus, tekstua ikusi gabe, zergatik ez hori hartu gure, gure elkar lanaren oin agitzat. Eta, eta bon, ahiskoa horretzen zen, ez bali mauzu guztukoa tekstua, ez bali mauzu fitxik senditzen, bon, gertatzen lezauzu ahunt ondoan pasatzea eta Eta azkenean bere jozen idazteko molde hori, eh, biziki musika, aski musikala da, ze biziki uh, zatikatua horako ez, ez da hemen bertsuaren eh, egiteko moldea, do kantu egitmatua, egimatuaren zeroi, bez uh, improvisaketarako gukia. Eta hortaik hori uh, biatu gira, eta egon da, Lucienek egin ni ahitzen, ahitzen hau, idaztea, zerbait da, binen, holako teksto bat hitzultzea eta beste hizkuntza batean, eta gina frantzestik eskuararat, atxiki du Lucienek, eh, piskat, eh, arkitektura, forma, uh, hitzen luzetasuna, kasik, ikust, begiratzen duzu tekstoa, uh, marazki aldetik, kasik, berdina egina du, eta alta, bi hizkuntzetan egokia den eta poesia berdina duen, gaz. Hori ere, behar da, beharrik luzienak itzuli baitu bestenaz. <laughs> Ez zen behar ba hori izanen ere. Eta la, hortik abiatu da eta gero uh, bai, gehien bat uh, improvisak eta lan bat uh, burutu dugu. Ulektazue ongi! Lagialdi aldi bat dela zeren eta formak eta zentzuak ihesi joan baitira eta... Bia, bia gila dela eta Ez seme ez gara mila urte biziko Besarkatu gara nigarrekin dugu hainitz hori Egertatu eh, delarik eta gure jaka agortu direlarik Haua zabaldu ditugu senditzean Zerbait bagnean egna begitzen Zerbait, zerbait, Balear saldo bat Balear saldo bat, ez seme azen improvisak bada, baina zuen arteko elkar lotura hori hitz musika, musika hotxekin eta e, nola, nola aurreko aurretiko lan bat ere eskatu du, nola, nola izan da zuen arteko elkarlana? Aski gutxi elkarrekin lan egin dugu, baina biek badugu e, nik berba gutxiago, baina halere egin izan ditut olako improvisak eta lanak eta nunbait eh, egiten duzularik usaila bat sartzen zauzu eta hizkuntza bat bezala hartzen duzu eta nunbait eh, eh, Alexi jazz mundutik heldu da, beraz berak improvisaketaren mundu hori e, asko ezagutzen du, beraz lehen ikusi gira berba, biz, gara, Alexi biziki ni ere behar ez ni zain, eh, zaintxua, bera, biziki zain da, beraz repetizione bat, biziki da horren bat, eta tak, tak, hori egiten dugu, hori zen paf, eh, eta jazz musikari bat bezala, lan, fe, nik hola ikusten ditu, jazz musikariak hola lan egiten du, tema batzu bat ditu edola, eta proposatzen dizkizu, eta ikasten dituzu, eta hor, adibidez, eh, badira hiruz palau kantu diskoan, ur bitxiak ditu duguna, tituluak ere bereziak dira, eta liburu batetako tekstuak dira, beraz, eh, tekstuak e, hit, ba, tituluak gukasmatuak ditugu edo lehen hitza hartu dugu, beraz, eh, urbitxiak hori bere tema bat da, dibidez. Berak proposatu zuen, eta da da da da da da aspaldian zuen zer bat, eta, eta nik kasik bapatean aldi guziz, eta liburu bat itzuli hartu hori alde bat, eta heldu zen egokia, eni egokia iduritzen zitzaian tekstoa. Eta beraz, Hori izan da, ikusi gira bi aldiz, nik uste, bi hiru aldiz. Holako bat, tema bat, grabatu, nik berri zentzu, nik hasi. Bai- eta lan gehiena eginda improvisaketan, eta diska deliberatu duglari grabatu koginuela. Uh, eh, ez ginuen, ba, lau horren ez izan ginen, hiru bi hiru aldiz ikusi ginen, horren bat, hola. Eta gandugu bon txatzen dugu, dugun horrekin maketatxo bat edo egiteko eta azkenean bi horrenez zuzenean hori denak salbu uh, amodioi aski ritmikoa den kantu hori beste guziak eta salbu pako aristiren uh, hori ere gero berantago batu dena um, beste guziak uh, saio batetan bi horrenez uh, egin ditugu lehen ukaldian ze hori da tak horako magia, magia bat guztukoa duen arentza, gu, uh, entzun dugu gero egizan, bo, zer egin dugu obekia gorik edo nola ez du balio fitxik kentzia, fitxik, eta beraz, o, gero hori eldu da nik uste biak us, dugun usai horretaik, ez dut gane restasuna dugunik, eh? baina bai, badugu horren egiteko usaia, baina ere eh, Alexik badu uh, jazz musikaria denez, harmoniaren eta ezagutza bat, eta pop, iten duzu, uh, Bino eta duzu, blab, sartzen da, eta kasik, eh, hori gero deskubritu dut, eh, uh, festa teknikoa eh, jotzen du gitara, pianista bat bezala eta pianista batek, gertatu zau behin, uh, François pianistarik behin edo bitan berarekin hartzia, eta pianista batekin berdin da. Iten duzu, uh, la, la, la, fran, pausatzen eskizu, ez da gitzen bat nota horaz pian, tak, izitu ditu, uh, jolako dirdira bat emaiten dutzu. Eta honek atxamaiten dut, gitara, piskat, pianista bat bezala jotzen duela eta geroztik egan diot, eta gana da, ah, be, normala da, e, bere ama pianista zen, eta bizikusian entzun du, ama pianoan etxen eh, kantu frantsesak emaiten, eta hemen hau liletik etortzen baita. Dez, nik uste badu kutsu hori, eta beraz, eh, zukiten alduzu edo zoin gauza, simple, komplikatua, ba, berak azpian baiten dutzu, lako tapisa bat, e, altxor biziki edera, beraz, horrek iten du askifite, e, hori edo ez Merci lujo bat da, enetzadorako eh? <laughs> musikari batekin hartzeari. askotan eh, duda sartzen zaiguen musikak ekartzen duen gero eh, zure kantua edo eh, zurea edo alderantziz den eh, hori bakoitzak du bere protagonismo momentua tempo ezberdinak badira, intentsitate ezberdinak ere kantuan berean, e, hortan ere elkar entzunez e, lortzen duzen zerbait bada. Bai, bai, bai, hoi e, librea da, ez da bai bat, e, bat bezala da. Matzu tantak usten duzu bestia mintzatzen, ba. egia hor biak kalakariak girela, ez dugu hain bestia bakarrik mintzatzen, behar litaik, behar, uste dut nik mea kulpa bat egiten badut, noiztenka beharko nuke utzi, uh, libre, uh, da ere gitarra bat bakarrik, edo. Behar, isiltasun hori berko ginukela landu, hori behar ba, bestela bai, egia naturalki egiten dugula, uh, segit, entzuten dugu segitan, bla, hor da, jap, ari horra jo entzatuko nizu baitea, uh, zinez, elkarrizketa moduan da, bai, entzumen, uh, lehen hori egin genuela, grabatu genuela, jandion, bo, ba, beden, uh, elgar, entzuten uh, badakigu, eta biratu nintuen, eta ba, bai, bai, fin, beretzat, bai, erantzidan frantzesa bai, bai, bai, ez da, ez da beti musikari guzien artean hori gertatzen ere, bat zuek, ez dakit, ez, duzu denekin hori egiten ahal, eta guk uste dut, eh, lortu dugula, bon, ba, hageman hona dugula kotz ere, uste dut hori importantea dela ere, eh, elgarren arteko respetu hori edo, placer hori, hori, hori, txuriek bezan. Zergatik metamorfosia? Zergatik ez duzu atxiki liburuaren eh, izenburua? Zenta ideia, astapenean ideia da Uh, balea liburu hori aitzaki bat da. Gure proiektua da bikote bat, musika bikote bat. Bihurtu dena hoai uh, eh, mamia gure ekaia liburu hori izan denez, Uh, jo hor da gurekin irakurtzen eta behinan helburua da musika bikote bat egitea eta proposatzea, kontzertuak egitea. Bera, Ez baita ezpada errizitalak ere, ba, bi, bi isailak nahi egin uzke, uh, eh, bultzatu. Eta beraz eginen, uh, balea diskarekin identifikatua da, ba, liburuarekin identifikatua da, josekin, beraz guk gure bide propioa egin nahi egin Eta metamorfosia eh, hori uh, nik, eh, nik egin binuen uh, tema hori metamorfosia. Eta eran nion metamorfosia, berba balea eta hitza. Eta eran nio larik aleksirio onartu zuen txegitan. Be, gehienetan hori da, batek badu ideia bat. Eta beste egiten bai, bai, odos. Edo, uh, atxalde honetan hori prestatzen ginen larik, biek ideia bera ukan egin ere. bada horrek ere iraunen du, iraunen duen denbora, baina mementoan egia aski bide beretik ari girela. Eta metamorfosiaren eh, nola aldatzen, eh, nola tekstua eh, beste zerbait bihurtzen dugun, hitz hori duitzen zitzaukun. Eta ere hizkuntzen aldetik, bera frantzesa denez, baliteke proiektu hori frantzia mailan ere ibila aztia eta egin Metamorfosia, eskoraz ulertzen da, minen beste izkuntzetan, efe uste dut, <laughs> mundu guzian, itzalazu, metamorfosia, guti gora bera, pertsona da, parian duzun pertsona aski idekia balin bada, eta piskat idekia balin bada, ulertuko du, eh, zer hitz den, Metamorfosia Arrain Balea urzeru zakatz bular. Xabel krosko aragieta Usten dute abia puntu ontatik e, eh, etorkizunera begira zaretela, e, eh, gogo txu behintzat eh, bien artean proiektu hauekin, honekin segitzeko. E, kontzertuak aipatu dituzu, badituzue itzordu baitzu zein da zuen helburua ondoko jabetetara begira? Elburua da jotzea, e, hau e, gaur egin dugun hori, beraz joz e, irakur, jozen irakurketarekin, hori nahi ginuke behar proposatu eskolegian gain di, afen, e, ipar eskolegian, eta berak frantxeras egiten duenez, e, dinan e, mediateka eta, holako olako irakurketa bat, e, mm, pf, e, kursi behar dugu, zendak nola proposatuko dugun, dena bat dugu, ibiltzen algira eskuinta ezker, e, beraz e, teknikoki e, independienteak gira, beraz joaiten algira, e, eta hor diska batzu saldu, liburu, liburu batzu, eta horren truke kasik gira. Eta gero guk bikote gisa nahi dugu, eh, gero me, ikusi behar dugu ze repertorio horrek horrekin, ala beste gauza batzu muntatuko ditugun, ikusiz lortzen badugu hain erreski kantuak egiten. Eh. Bai hasi gira nik nahi nuen pako aristiren biski eh, maite dut eta bere azken ahosa antzia dut. Liburuaren ahosa eta eder eta Eder eta Arrosa eta Eder edo ez dakit, azken liburu, apako aristina, azken liburutik bat hartu dugu, diskandena. Behar ba, hala, oaiko, e, eh, oaiko eh, eskual idazleen poesiatik abiatu, horoko hartu muze. E, eta horretaik, eh, horretaik repertorio bat osatu, gero dugun erbertsorekin ere hor joanen gira bat ditugu data batzu hor ankorrez bat ditugu lagunak eh, Alexik, bo, hola, guk ezagutzen ditugun jendeekin hola ibiliko gira espero dugu kontzertuak maitea bai, deitzen bat dituzte gero badakigu ez dela musika ez dela dantzareko musika entzuteko zerbait dela eh, tekstuak ere bere garantzia duela beraz ez beti guai guai kuadro batzuetan sartu behar diren musika horietan ez gira ere, behaz, uh, eh, bon, kusiko. Gal deitzen bari nima gaituzte. Gaurkoak uh, itxaropen puskat emaiten du, eta hemen jende puskat bildu da bai honan, eta ez ginoan espero hanbeste ere zenik, behaz, bon. Banaketa, diskaren banaketa bukatzeko, eskuratzeko, e, nola e, dendetan eskuratu izango dira, esan duzu kontzertuetan salduko dituzela, baina naratago ere joan E, bai, gero Pascal Zetatekarekin eh, publikatu dugu, egitaratu eh, dugu, beraz berak ezartzen duen toki guzietan aurkituko da. E, pentsatzen dut hemen baionan maitin den eta beste aurkituko dela, hainbat tokitan, hala, din, diska etxe liburu e, gero banaketaren abera, akigu label horiek banatzeko zailtasuna dituztela, gero hain izferietan eta soko guzietan ikusten dituzula, egu berriko merkatu eta horietan, bez, hor, azokan durangon eta beste... Bon, guk ez dugu, guk zuzenean salduko ditugu ditugunak, ni haurek ere nesaltegian eta ezagiko ditu, eta ditugu eh, eh, hor gaindi guk ezagutzen ditugun jende batzuen zuen. Dizketan gero banaketa zabalagorik ez dugu mentoan haipatu, e, eh, ustut. Bauntza da, eskuz, eskuz, eskuzko zer hori ere, ezagutzen dituzun jendeak eta emekie emekie ahotik, ahoz hau ibiltzia hori, edo eskuz eskuz. Hala. Ba, songi pantxiz. Eskerrik asko. Esker, zuri. Amodi hori, zeska. Amodi hori, zeska. Amodi hori, zeska. Amodi hori, zeska. Kampuan, odola galtzen da. Burre eta konkista. amo Seska, amo Seska, Amodio Seska, Boam Bisinai. time to time, from time to time, from time to time. campo aniragan. Ang mo di yung itas ka, bawa mi sinay. do do do dum do do do do do do do dum ba da dum do do do do dum da do do do do dum do do do do do dum do do do do do dum da do do do do do dum da do do do do dum da do do do do da dum ba do do do do dum da do do do do do do do dum do do da ba bu bu bu bu bum ba bu do do do dum da do do do do dum do do do do dum do do do do dum da do do do do dum da do do do do dum ba do do do do dum da do do Bause izan da entzule, garkoak eman duen guztia. Nire aletik, besterik ez nahi duzun arte, aio. Jendea Arteko Agesiak Etxera Sartu Agemanak Mugatu Elgajekin Ezin bizi Mugak betita beti, beti. Pratiquem.